Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, July 2006, Luke chapter 24. τι μία των Σαββατών, όρθρου βαθέως επί το μνήμα ήλταν, φερούσε αιτήμασαν αρώματα. δε των λίθων από κεκυλισμένων από του μνημείου. δε ούχ ευρών το σώμα του Κυρίου Ιησού, και γένετο εν το απορίστε αυτάς περί τούτου και ιδού, Andres dio επέστησαν αυτές εν αισθήτη αστραπούσι, εμφόβονται γενομένων αυτών, και κλίνουσον τα πρόσωπα εις την γην, είπαν προς αυτάς, τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρόν, ουκ εστένοδε, αλλά οι γέρτη, νίστητε ως ελάλησιν ον εν τη Γαλιλαία, λεγόν των βιών του ανθρώπου ότι δι παραδοτίνε εις κύρας ανθρώπων αμαρτωλών, και σταυρωτίνε, και τη τρίτη ημέρα αναστίνε, και εμνίστησαν των ρημάτων αυτού και υποστρέψασε από του μνημείου, απήγγυλαν ταύτα πάντα της έντεκα και πάσιν της λυπής, ήσαν δε η Μαγδαλίνη Μαρία και Ιουάννα και Μαρία Ιακώβου, και οι λυπέοι συναυτές έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα, και εφάνισαν ενώπιον αυτον ο σιλήρος στα ρήματα ταύτα και οι πίστουν αυτές. Ο δε Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια μόνα και απίλτεν προς αυτον ταυμάζον το γεγονός. Και είδου δύο εξ αυτών εν αυτή τη ημέρα ήσαν πορευόμενοι εις κόμιν απέχουσαν στα δύο σεξίκοντα από Ιερουσαλήμ η όνομα Εμαούς. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και γένετο εν το ομιλήν αυτούς, και συνζητήν και αυτός Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτοίς, και δε οφθαλμοί αυτον εκκρατούντο του μη επιγνώνε αυτον υπενδε προς αυτούς. Την εσυλλογίουτι ους αντιβαλέτη προς αλλήλους περιπατούντες, και εστάτησαν σκητροπή. Αποκριτής δε εις ονόματι Κλεόπας, είπεν προς αυτόν, «Συμμόνος παρικής Ιερουσαλήμ και ουκ έγνος τα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρης ταυτές, και είπεν αυτής, «Πια, είδε είπαν αυτό, τα περί Ιησού του Ναζαρινού, ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο του Θεού και παντός του λαού, Οπόστε παρέδωκαν αυτόν οι αρκιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημίστε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά και και συν πάσιν τούτης τρίτην ταυτήν ημέραν άγι αφού ταύτα γενετό. Αλλά και χινέκες τίνες εξήμων εξεστήσαν ημάς, γενόμνη ορθρινέ επί το ομνημιόν, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλταν λεγούσε και οπτασίαν άγγελον εωρακένε, ή λεγούσιν αυτον ζήν, και απήλταν την των σύνημιν επί των μνημιών, και εύρον ούτως κατός και οι γυναίκες είπων, αυτόν δε ουκίδον. Και αυτός είπεν προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδείς τη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε. Ουκί ταύτα έδι των Χριστών και εισελτήν εις την δόξαν αυτού, και αραξάμενος από Μωυσέος και από πάντων των προφητών, διερμήνευσεν αυτήν πάσης της γραφής τα περί αυτού, και ίγγισαν εις την κόμινου επορεύοντο, και αυτός προσεποιήσα το πορότερον πορεύεστε, και παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες, μήνων με τιμόν ότι προσεσπέραν εστιν, και κέκλικεν ήδη ημέρα, και εισήλτεν του μήνε συναυτής και γένετο εν το κατακλητίνε αυτον μετ' αυτον, λαβόν τον άρτων, ευλόγησεν και επί του αυτοίς. Αυτόν δε διηνύκτησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτον, και αυτός άφαντος εγένετο απ' αυτον και είπαν προς αλλήλους, «Ουκί η καρδία ημών και ομενή είναι ως ελαλήμην εν τη οδό, ως διήν γενιμήν τας γραφάς, και αναστάντης αυτή τη ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και εύρον ηθρισμένους τους έντεκα και τους σύναυτης, λέγοντας ότι όντως ηγέρθη ο Κύριος και όφτη σήμονη, και αυτοί εξηγούντο τα εν οδό και ως εγνώτη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Ταυτά δι' αυτον λαλούντον, αυτος εστιν μεζο αυτον, και λέγει αυτοίς ειρήνη ημίν. Το ειθέντες δε και εμφόβηγενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Και είπεν αυτοίς, τι τεταραγμένη έστε, και δια τι διαλογισμοί ανεβαίνουσιν εν τη καρδία ημών. Είδετε τας κύρας μου και τους πόδας μου, ότι εγώ είμαι αυτός. Ψηλαφίσατε με και είδετε, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκεχή κατώσε με θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν λοιπόν έδειξεν αυτοίς τας κύρας και τους πόδας. Έτι δε απιστούν τον αυτον από τις καράς και ταυμαζόν τον, είπεν αυτοίς, «Έκετε τη βρόσιμον εν τάδε» είδε επέδοκαν αυτό ικτίος οπ του μέρος, και λαβών ενώπιον αυτον εφαγεν. Είπεν δε προς αυτούς, ούτε οι λόγοι μου ουσελάλησα προς ημάς αιτιών συνήμην, ότι διπληρωτήν πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωυσέως και τις προφήτες και περί μου. Τότε διήνυξεν αυτον τον νουν του συγγέννη τας γραφάς, και είπεν αυτής ότι ούτως γεγράπτε πατήν των Χριστών και αναστήνει εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα. Και κηρυκτήνει επί το ονόματι αυτού Μετάνιαν εις άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάμενοι από Ιερουσαλήμ. Εμείς μάρτυρες τούτων. Και ιδού εγώ εξαποστέλω την επαγγελίαν του πατρός μου εφημάς, ημίστε, κατήσατε εν τη πόλη, έως σου ενδύσιστε εξύψους δύναμιν. δὲ αυτούς έως προς Βιτανιάν, και επάραστας κύρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς, και εγένετο εν το ευλογήν αυτον αυτούς, διέστη απ' αυτον, και ανεφέρετο εις τον ουρανόν και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μετά καράς μεγαλής, και ήσαν διαπαντός εν το κύρο ευλογούντες των Θεών.